Beno, ba, astero bezala musika agendaren tartea dugu, eta horretarako silozibiko kida den einau dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon. Hau, batxaldeon. Eta, bueno, esaten nuen, astero bezala, bain ba, bat eh, musika proposamen, asteburuari begira, zer ekartzen diguzu gaurkoan? Ba, bueno, e, eh, azte buru ontan ere, bueno, hartik azita, mm, kontzertu eskaintza osan dira, eta, bueno, nik aukeratu ditut batzuk, ba, irutu zaizkidanak, ba, gomendagarrienak edo, bueno, nire gustokoenak edo, bueno, erakargarrienak bintzat, ez? Gauko, gautik azita gau gau kontzertu oso oso bat donostian, e, kursalean, e, sortzitu digan Wilko, talde mitiko ezaguna, arituko da, beren pentsatzen dut, behain azkenengo lana e, iraian atzera dutena, ager, e, ba, ez dutela, ez? zan <clears throat> bezala donostiko kursalean kontzertu honek dauka gauza txarra, ba, dela sarrera guztia buetu da duela, azpadetik. Ba, baina, bueno, nagoetek lortu nahi baditu azkenen momentua, mazakit. Ba, ba, atera gata jun, o... Mm, rebenta eta ba, horrelakoak egon dugu, ja? Rebenta eta horrelakoak akaso. Horrelako, horrelako, bai, oso, nagoet oso fana baldin baina, bueno, ona izango ditzake, ba, horretik erositza izatea, ez? Ta, bueno, hori osteguna di begira. Ba, hori konzertu gehiago, baina, bueno, ba, mm, hori interesarri. gero azarroak lauan, ostiralean, ere, ba, bueno, eskaintza oso zabala da, baina hemen gure komarka, ba, bueno, kontzertu oso pot, e, eh, interesgarriak, ez? Adibidez, e, eh, amarretatik aurrera, e, eh, onarribiko silozibi aretoan, izango ez dute, terreli jal, o jal, egotak ino arraten den, terreli jal, bost eurotan, bai, e, ba, bera eskaintzen ari baino euskal herritikan, eta, bueno, ba, estatutikan eta europatikan bia txiki bat egiten ari da, ni atzun da San Antonioan jaietako, estatu batu ba, bueno, bakarlari biza ari, ari ba, oren country eta blues musika doinoak e, egin ez? Eta, bueno, ba, orain silozibe joko du bihar, baina, bueno, ba, bihar siloziben ikusteko aukera ez duenak, ba, bueno, gaur atarrabian jotzen du, e, atzo bera jo zuen, eta gero larun batean gernika joko du, eta igandean urretxun. Baina, bueno, hemen, ba, komarkakoa izan da, aukera, ba, nik aukera oso hona dela silozibien dokaguna ostiralean, onarribian, esan bezala. Mhm. Honetaz, mm -hmm. e, aparte, gazteizen barago beste kontzertu bat, esan dut, hemen txaiatuko nintzela ingurukoak aurkitzen, baina, bueno, kontzertu bat, irutzeit oso interesgarria, gazteiz bakit ez dago lan urbil, baina kontzertu oso polita irutzeit. E, eh, zaz, behatzitan hasiko da, Jesus guri musika konservatorioan, badakit horrela maten dula formatoa oso lasaia dela, baina kon, taldea ez lasaia. Taldea da, estan estil, Badakit, garai batean, ba, onarriko jaietan jozutela, ondela urte asko, orduan ez ziren ezagunak, gaur egun oso ezaguna dire jo, izan dute, ba, festival, ba, oso entzute txuetan eta horrela, eta, bueno, ba, diar aukera, eh, esan bezala, Jesus guri kontxerrateran gazte izen, araban, jotzeko sagerak, hori bai, amazaz pibre balitu, eh? normalean, zehazen ez, pizkak jagoa direna baina, bueno, Eta, eta ostiralarekin bukatzeko, e, <clears throat> eh, gazteiztikan pixka bat horreko gara, e, eh, anuetan, mm, eh, txaien salon, hori da, hor, e, anuetatikan bidean dagoen, ba, moteroen horrela bilgune moduko bat, eta hor bertan joko dute sumizion City Blues taldeak. Ba, izena esaten duen bezala, ba, blues ukitua dauzka. Bertan dauen partaideak, ba, musika munduan eskarmento hondiko dira, abertan ba, daude sexti zerreko Joseba, beste, eta, bueno, badia jende bat, talde desberritan aditu janak, eta, ja, honezkero talde honekin urte beteo gara matenak, en disko berria aukesten. Hone beste esparako gara larun batera, azalak bost. Azalak bostean, e, biabonan, emendikan ez aini urruti, ba, oitagoz minutu dago, nazional batetik anjun dizkero, e, eh, ikasleguna, izango dute bertan. Eta bertan talde parte hartu dute talde pilatek. Nik uste dut, hau aukeratu dut, ba, bueno, ikasle delako eta, eta gehien bat kontzertuatik, kontzertuak behiratzea batik baino gehiago bertan honetekin paganda bat ez? Plan ona izan daitekelako. Ba, bertan egon semeak, e, eh, iru gabe bi, xarma, ieskide, egun da hoita bat kriu, la pop ja, imaginatzen dut la, po, la poiaren izango dela, izena la pop ja, zeus pero majos, hauek ere versioa gehieta dituztenak, Zopilotez Txirriauz, Kodigo Norte, Dadi Jeff, gare batean selekta kolektiboan ibilitakoan, etxe anaiak eta bar. E, aurrez, sarrerak boste dut, abertan zortzi euro. Talde pila bat, zortzi euro, zutazio ba, oso interesgarria dela. Eta bueno, kontzertu ez gain, ba, Baskaria, Bertso Saioa, e, Porrotx, Martin Bertxolari, ez dakizzer, bueno, egun guztiko plana, eh? eta eh? nik ba, plan bezala izan daitekela oso oso interesgarria. Horretaz aparte, hemen dikan ez urruti, eh, bia, eh, diagona baino pixat moan bon, donostia, eh, kontzertu potente bat Bertan, banen bia salaiarako talde mitiko bat, Bloodseekers, eta gero eh, Speed taldea eta Transitores 50 taldea. Bai, eta gero ondoren, gileiak egon goida. Eta guztia, bueno, mm, hemen jartzen du kartela jartzen du amarretatik aurrela izango dela. Bakigu mogamboko konzertuak batuta antxika behar du jartzen diela. Baina, bueno, bost euro den truke, ba, esan bezala, Blossikers, Speed eta Transintores 50 taldea. Eta honen bestez, ba, bueno, amaitzen dut, e, eh, azeguru, plana, bueno, gero, igual digandeako norrete plan lasaia baldin, nahi baldin badu, ba, esan gazteizen dinia zaretan ba, katamalo taldearen eman kizuna hongo dela, eman. Eh? Zatamalo talde horregira itzuli da, konzertu bira txiki bat egiteko, ba horre ere musikari ezagunak, eta, bueno, ba, horrela plan lasaia nahi duen igandean, ba, sortitotik anorrela, jimila zen, gazte eh, katamalo taldea. Eina ba oso ondo musika agenda hori izan dugu zure eskutikan, eta beldurrik ez izan e, eh, gazteizko edo aratagoko kontzertuak eh, iragartzen, zeren, bueno, ba, alabe diren bitartez, edo taztasi bitartez, ba, gazteizen eta bilboan entzuten gaituzte ere bai. Orduan, oso, oso iragarpen onak eta den egin dituzunak. Ba, mi esker, eta horrengo azter arte. Zuei, ondo izan.